Hayr dinlar toki bor Biz ko'ribdir Andalus Kitoblarda nomi qolgan Bizni mulkdir hayr Gayri dinlar tortib Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Andalusning fath qilinishligidan boshlab suqutigacha. Shunday qilib Birbaq jangi 8 kun mobaynida bo'lib o'tib musulmonlar zafar quchdi. Tariq ibn Ziyod boshchiligida Alloh subhanahu va taolo Birbaq jangini zafarini bularga bergan edi. Fathdan keyin ma'raka Birbaqdan keyingi hodisalarga kirishligimizdan oldin tarixda mashhur bo'lib qolgan Tariq ibn Ziyodni kemalarni yoqqanligi to'g'risida ozgina munozara qilsak. Bu Tariq ibn Ziyodni kemalar yoqqanligi to'g'risidagi rivoyatlarni birortasi sahih sanad bilan kelmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agarchi Tariq ibn Ziyod tarafidan bu ish sodir bo'lganida ham Musa ibn Nusayr yoki bo'lmasam Xalifa Valid ibn Abdul Malik tarafidan albatta raddiya bo'lgan bo'lishligi kerak edi. Chunki kemalar bu juda qimmatbaho narsalar bo'lgan. Kattakon xilofatni, Umaviylar xilofatni to'plagan kemalarni yoqishlik sodir bo'lsa-yu Musa ibn Nusayr yoki bo'lmasam Valid ibn Abdul Malik tarafidan biror bir raddiya bo'lmagan bo'lsa. 3-chidan Yevropalik bu tarixshunoslar o'zidan keyingi kishilarga yoki bo'lmasam nasroniylarga bu holatni qanday qilib tafsirlab berishlikni birdan bir yo'li Tariq ibn Ziyodni kemalarni yoqqanligini aytishligida. Faqatgina musulmonlarga Tariq ibn Ziyod kemalarni yoqatda musulmonlarga birdan bir yo'l jang qilishlik. Lekin musulmonlarga oz bo'lgan holatida ko'pchilikni ustidan g'alaba qozonishlik tabiiy holat ekanligini bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Kam min fa'atin qalilatin g'alabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah oyatini go'yoki qoida shaklida qo'yganligini bu Yevropalik tarixshunoslar go'yoki bilmagandek. Tarix sahifalariga nazar tashlovchi kishi topadiki, tarixda aksar musulmonlar bilan kofirlar o'rtasidagi to'qnashuv musulmonlarni ozligi bilan g'alaba qozonilgan. Balki ko'p bo'lgan o'rinda musulmonlar mag'lubiyatga uchraganligini topadi. Wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bi rahabat. Thumma wallaytum mudbirin wa yana mana Andalus tarixida keladiki, bunday voqealar musulmonlar kofirlardan bir necha barobar ko'p bo'lgan holatida mag'lubiyatga uchraganligi mana tarix Andalusda keladi. Bu tarix shinos Yevropaliklar bu musulmonlarni Robbisini kitobida qo'yilgan qoidani go'yoki unutdilar. Kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kaseeratan bi'idnillah. Qancha-qancha oz guruhlar ko'p guruhlarni ustidan, ko'p kishilarni ustidan Allohning izni bilan g'alaba qozonishadi degan qoidani unutganlar. 4-dan musulmonlar jangga qiziqtirishlik uchun, jangga shajoatlantirishligi uchun hech muhtoj emas edi. Balki ular mag'ribdan dengiz oshib kelishligini o'zi dalil bo'lardiki, bular Allohning yo'lida qatl qilinishligi uchun, Alloh yo'lida g'ozi yoki shahid bo'lishlik uchun o'zlarini orzulari, o'zlarini qalb-qalbidan xohlaganligi uchun kelganligi mana dalil bo'ladi. Hech qanday musulmonlarni kemalarini yoqib yuborib, jang qilinglar deyishlikka muhtoj emas edi musulmonlar. Kofirlar o'zlarini askarlarini majburlab olib kelib bir-birlarini zanjurband qilib bog'lashib jang qildirishliklari mumkin, chunki bu kofirlarning askarlari din uchun emas, balki dunyo uchun yoki bo'lmasam o'zlarini dini uchun bo'lsa ham bu botil dinlari uchun kurashishligi hech qanday xohishi, istaklari bo'lmaganligi uchun tarixda mana Zat Salasil degan Khalid ibn al-Vali radhiyallohu anhu Forsni fath futuhotida shunday jangga to'qnash kelganki, forslar o'zlarini askarlarini bir birlarga zanjirband qilib majburlab jang qildirgan o'rinlar. Lekin musulmonlar bularga bu holatlarga muhtoj emas edi. 5-dan Tariq ibn Ziyoddek robboniy tajribali muallim bo'lgan qo'mondan uchun bunday kemalarni yoqib yuborishligi mumkin emas ediki, Alloh subhanahu va taolo mabodo agar hazimat, ya'ni chekinishlik vujudga kelib qolganida o'zlarini yagona qaytadigan chizig'i bo'lgan kiyimlar bilan oshib o'tib ketishligini, yagona qaytadigan chizig'ini yoqib yuborishligi bu qo'mondan uchun mumkin emas edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu idza إذا لقيتم zahfan كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله Bu oyat Alloh subhanahu va taolo jangda saf turgan vaqtida orqa o'girib qochgan musulmon kishisini Allohning g'azabi bilan qochganligini e'lon qilib boradigan joyi jahannam ekanligini bayon qilgan o'rinda ikkita istisno suratini aytadi. Birinchisi mutaharrifan liqital. Jang taktikasini o'zgartirishlik uchun yoki bo'lmasam orqadagi musulmonlar bir jamoatiga borib qo'shilishlik uchun qaytgan kishi mustasno. Endi Tariq ibn Ziyodni asosiy qo'shini, asosiy makoni bu Mag'ribda. Dengiz oshib keldi. Agar biror bir chekinishli vujudga kelsa, o'sha kelgan kemalari bilan ortga qaytsa, hech qanday Allohning g'azabi bilan qaytmaydi, balki o'sha ikkinchi o'zini jamoasiga qaytgan odamni o'rnida bo'ladi. Shuning uchun Tariq ibn Ziyoddek bu Robboniy mujohidni tarafidan bunday holat sodir bo'lishligi mumkin emas. 6-dan Tariq ibn Ziyod hamma kiyimlarni musulmonlarni Baytul Molidan tayyorlangan kiyimlar emas edi. Aytib o'tdik, Sabta portini Sabta boshlig'i hokimi Yulian Nasrani Tariq ibn Ziyodga ijaraga bergan edi. Tariq ibn Ziyoddek kishi ijaraga olingan Baytul Molga qarzga olingan narsani yoqib yuborishligi mutlaq mumkin emas edi. Undan keyin voqealar rivoji nima bo'ldi? Undan keyin Tariq ibn Ziyad ortga emas, balki oldiga, shimoliy Andalus tarafga yo'l oldi subhanalloh. Chunki Bundek tajribalik, juda iqtidorlik qo'mondan uchun juda bir ayni muddao bo'lgan ediki, Andalusni fath qilishlikka. Chunki Nasroni kofirlarni dushmanni juda ruhiyati, ma'naviyati sinib ketgan holati edi. Undan keyin 3000 kishini shahid bergan bo'lsa ham musulmonlarni ruhiy ma'naviyati juda balat edi. 100 ming rubrosida turgan eng katta ishongan Roderikni 100 ming askari ko'z o'ngida sinib ketgandan keyin bu askarni juda ma'naviyati bala to'ladi. Tariq ibn Ziyad o'z askarlari bilan shimol taraf yo'l oldi. Andalus mintaqasida, mutlaq Andalus diyorida eng katta shahar hisoblangan Ashpiliyaga yo'l oladi. Ashbiliya shahrini ichida edi o'sha Vadi Birbaq. Berubaq jangi o'sha shaharni mintaqalaridan biri edi. Lekin Tariq ibn Ziyod nasroniylarni yer tishlatgandan keyin o'z-o'zidan shahar taraf yo'l oladi. Lekin Ashbiliya juda katta va juda zo'r himoyalangan shahar edi. Aytib o'tdik, Ispaniyada Andalusda eng katta shahar edi. Lekin qachoniki musulmon qo'shini Ashbiliyaga yaqinlashgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining hadis to'plaridan keltirgan hadisi o'z haqiqatini topadi subhanalloh. Haqiqatini ko'rasizki, bu hadislar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'yoki ummatni mana bu holatlarda ma'naviyatni ko'tarib Faqatgina ma'naviyati ko'tarilib qolmasdan bu hayotda ham amaliy ravishda sodir bo'lishligi mumkin ekanligini bu holatlarda ko'ramiz. Qachoniki Tariq ibn Ziyod o'z askarlari bilan Ashbiliya shahriga yaqinlashgan edi, Ashviliya darvozalarini ochib, biz jizyaga rozimiz degan holatda fath qilindi subhanalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda nusirtu bir-ru'bi masirata shahr bir oylik masofa uzoqligida qo'rquv bilan faqat qo'rquvni o'zi bilangina nusrat quchdim degan hadisini mana bu joyda ko'ramiz subhanalloh. Inshaalloh jizya to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz. Jizya bu umumiy nasoralardan musulmonlar tarafiga beriladigan soliq puli bo'lib, bir yilda 1 dinor miqdorida jizya beriladi. Bu jizya musulmonlar tarafidan kofirlar tarafiga qo'yilgan ba'zi bir shartlar asosida bo'lib, birinchidan agar ayol kishi bo'lsa, undan jizya olinmaydi. Yosh bola bo'lsa bundan jizya olinmaydi. Qariya bo'lsa bundan jizya olinmaydi. Ko'r odam bo'lsa bundan jizya olinmaydi. Ibodatga e'tikof o'tilgan ruhbon bo'lsa bundan ham jizya olinmaydi. Muahad qilingan, ya'ni ahdlashgan, o'rtada kelishuv bo'lgan odamdan ham jizya olinmaydi. Ya'ni umumiy tom ma'noda aytganimizda faqat urushga yaroqli bo'lgan odamdangina jizya olinadi. aksar ulamolar fikrida jizya mushriklardan ham, majuslardan ham olinadi degan fikrlarni aytishgan. Demak, ko'rib turibmizki, jizya agar musulmonlar bir shaharga kiradigan bo'lsa, biror yerni fath qiladigan bo'lsa, o'sha yerdagi kishilar o'zini dinida qolmoqchi bo'lsa, yiliga 1 dinar to'lab o'zini dinida qoladi. Lekin bu juda oz miqdor. Agar kofirlar bilan musulmonlarni bu holatini solishtiradigan bo'lsak, juda oz miqdorda musulmonlarni bu olayotgan jizyasi to'g'ri keladi. Agar kofir biror yerga bostirib keladigan bo'lsa, sulhga qaramasdan hamma bor iqtisodiy manbalarni o'ziga qaratadi. Hamma bor iqtisodiy xazinalarni o'ziga olib ketadi. Musulmonlar bo'lsa, agar Jizyaga rozi bo'ladigan bo'lsa, yerliklar yiliga 1 dinar miqdorda jizya oladi. Faqirdan olinmaydi. Ayol kishidan olinmaydi, yosh boladan olinmaydi, qariyadan olinmaydi, a'mo kishidan olinmaydi, e'tikof o'tirgan kishidan olinmaydi, subhanalloh. Balki faqir bo'lsa, agar hattoki nasroniy bo'lsa ham musulmonlar baytul molidan nafaqa olishligi mumkin. Ammo kofir kiradigan bo'lsa, boyagi aytganimizdek hamma yo'qni talon qiladi. Endi bu jizya musulmonni 1 yilda beradigan zakot miqdoridan ham ancha kam bo'lgan miqdor hisoblanadi. Chunki musulmon 1 yilda 100 dan 2.5% zakot berishlik kerak bo'ladi. Ammo kofir bo'lsa, boy bo'lsa ham yiliga 1 dinar pul miqdorida jizya to'laydi. Tariq ibn Ziyod shunday qilib Ashbiliyani fath qilgandan keyin undan keyingi shahar bu Astujja. Astujja shahri bo'ladi. Astujja va Ashbiliya shaharlari Andalusni janub tarafida joylashgan bo'lib, Mag'ribga bil vosita, ya'ni dengiz bilan yopishgan mamlakatlar, shaharlar hisoblanadi. Demak, Andalusni janubida joylashgan Astujja va Ashbiliya. Ashbiliyani fath qildi. Ashbiliya darvozalarini ochib, sulhga rozimiz dedi. Lekin Asturja juda qattiq Tariq ibn Ziyod bilan to'qnashuv vujudga kelgan. Lekin shak shubhasiz avvalgi Vadi Birbat ma'rakati Birbatlik bo'lmagan. Chunki ma'rakati Birbatda hamma Rodrikni quvvatlari, hamma Rodrikni askarlari kelgan edi. U yerda halok bo'lishgan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Ostujjada ham juda qattiq to'qnashuv bo'lib, lekin oxiri urush yakunida Ostujja askarlari posbonlari taslim bo'lib, sulhga rozimiz deb Ostujja eshiklarini ochib bergan edi. Lekin farqi bor, aytishligimiz kerak, o'z-o'zidan taslim bo'lib eshigini ochib fath qilib bergan shahar bilan quvvat bilan kirilgan shaharni farqi bor. Agar musulmonlar bir yerga quvvat bilan taslim bo'lmasa-yu, lekin jang orqali kiradigan bo'lsa, bu yerdagi hamma mol-mulk musulmonlarning baytul moliga musodara qilinadi. Ammo fath qilmasdan, kuch bilan qilmasdan balki suruhga rozi bo'lib eshiklarni ochadigan bo'lsa, jizyaga rozi bo'ladigan bo'lsa, hamma narsasi o'zida qoladi. Bir yilda bir marotaba o'sha aytib o'tganimizdek jizya to'lab yashaydi. Faqat hukmronlik musulmonlar tarafida o'tadi, musulmonlar boshqaradi, musulmonlar tarafidan idora qilinadi. Tariq ibn Ziyad Ustujja fath qilingandan keyin Ustujjadan turib sariyalar jo'natadi. Subhanalloh Tariq ibn Ziyadni qilgan ishi juda ajib. Bu ajib qo'mondon. Ustujjadan turib Qurtubaga sariya jo'natadi. Qurnotaga sariya jo'natadi. Mursiyaga sariya jo'natadi. Malqaga ham sariya jo'natadi. Subhanalloh, jo'natilgan sariyalari o'zi Tariq ibn Ziyodning qo'l ostida 9000 askar bor. Lekin 9000 askardan ba'zilarini sariyaga jo'natadi. Jo'natilgan sariyalar hech qaysinisi 700 kishidan oshmagan. Subhanalloh. 700 kishidan jo'natilgan sariyalar endi buni bu yog'iga shaharlarni fath qilyapti. Biz bilgan tarixda Qurtubadek shon shuhratga ega bo'lgan mislsiz Qurtuba shunday o'zini salobati bilan, shunday o'zini bir makonati bilan 700 kishi sariya orqali fath qilingan subhanalloh. 700 kishi. Tariq ibn Ziyod o'ziga tegishli askarlarni olib shimol taraf Jayyan shahri taraf yo'l oladi. Jayyan bu Andalusni yirik shaharlardan hisoblanib Hattoki bu Jayyan shahrini ham fath qiladi. Bu yerda shuni ko'rsatadiki, rivoyatlar go'yoki Tariq ibn Ziyodga Musa ibn Nusayr Jayyan shahridan o'tib ketmaslik, fath qilishlikda shoshilmaslik, oldinga shoshilish bilan intilmaslikni vasiyat qilganga o'xshaydi. Tariq ibn Ziyodga Musa ibn Nusayr Jayyan shahridan yoki bo'lmasam Qurtuba shahridan o'tmaslikni vasiyat qilgan ko'rinadi. Agar o'tadigan bo'lsa bu jangdan tulay-tulaga yetib boradigan bo'lsa, orqa tarafdan dushman aylanib ortdan hujum qilishligi ehtimoli borligi uchun Musab ibn Nusayr bu Tariq ibn Ziyodga jangdan yoki Qurtubadan o'tmaslikni vasiyat qilgan. Lekin Tariq ibn Ziyod rahimahulloh jangni fath qilgandan keyin tulay-tula poytaxtgacha yo'l shundoqqina ochiq ekanligi, yo'lda birorta nasoro yo'q ekanligini ko'rib, bu payt juda poytaxtni fath qilishlikka juda qulay fursat. Bu qulay fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Agar shu vaqtda borib harakat qiladigan bo'lsak, balki poytaxt ham bizga fath qilinar degan ijtihod bilan tulay-tulayga yo'l oladi. O'zi aslida Qatoriqim Ziyod Mag'ribdagi o'zini katta amiri Musa ibn Nusayr bilan maslahat qilishlik kerak edi. Lekin uzoq muddat vaqt ketishligi, undan keyin risollar jo'natib, risollar qaytib Tariq ibn Ziyodgacha kelishligiga ko'p vaqt olganligi uchun Tariq ibn Ziyod o'zini ijtihodi bilan yo'l olgan edi. Musa ibn Nusayr bu holatdan Tariq ibn Ziyodni oldinga qadam tashlashligidan xabar topadi. Musa ibn Nusayr Tariq ibn yetib bora olmaydi, illa tulay-tulaga Musa ibn Nusayr kirib borgandan keyingina yetib borishligi mumkin. Tulay-tula shahri Andalus poytaxti o'sha davrda nasoralarni juda Andalus miqyosida Andalus bo'ylab eng puxta qurilgan shahar hisoblanadi. Juda ham amniyatlar to'r tarafdan olingan. Tulay-tula shahri poytaxt shimol taraf ham, g'arb taraf ham, sharq taraf ham tog' bilan o'ralgan. Faqatgina janub taraf ochiq, lekin janub taraf juda kuchli qalin devorlar bilan o'ralgan shahar bo'lgan. Lekin Tariq ibn Ziyad rahimahulloh qachoniki tulay tulayga borganida Tulay-Tula poytaxt ham eshiklarini ochib jizyaga rozi bo'ladi subhanalloh. Wa ma ramayta iz ramayta rama. Nusirtu bir-ru'bi masirata shahr. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. Kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan Üstü Ürdür Endelüs